Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji, skan raidījums ielūdz Gregors skolu pie mikrofona mācītājs Artas Druvietis. Šīs nedēļas raidījumu veltīsim tam, lai atgrieztos pie pamatlietām un veltītu kādu laiku pārdomājot to, kas ir mūsu dzīves pašā pamatā varētu teikt, tātad runāsim par kristīgas dzīves pamatprincipiem. Bet kā parasti katrā raidījumā arī šajā reizē sāksim ar aktualitātēm par to, kas jauns skolā, un tāpat kā nu jau kādu laiku tas ir ierasts, dzirdēsim arī vienu aptauju ar vienu no pagājušā gada studentiem par viņu iegūmiem pagājušajā mācību gadā. Jūlijā svētā Gregora skolas darbiniekiem atvaļinājums. Ja Dievs tev devis misionāru aicinājumu vai vēlies pieaugt attiecībās ar Dievu un būt par svētību kalpojot citiem, piesakies mācībām Gregora skolā. Dokumentus mācībām var iesniegt no 4. līdz 14. augustam. Iestāja pārbaudījumu sestdien 16. augustā pulksten 10. Pirmdien, 11. augustā, 17.10. raidījums Ielūdz Gregors skola notiks tiešraidē. Raidījuma laikā būs iespēja zvanīt uz Kristīgā radio studiju un uzdot savus jautājumus raidījuma viesiem. Radījumā piedalīsies Latvijas evaņģēlis Lutheriskās baznīcas misijas komisijas vadītājs mācītājs Ojārs Freimanis, Svētā Gregora skolas direktors mācītājs Ārtis Druvietis, kā arī skolas absolventi. Jaunums! Skolas mājaslapā pieejams Gregora skolas kalendārs, Tagad var uzzināt par pasākumiem un citām aktivitātēm, kas ieplānotas Gregors skolā, tiklīdz tās zināmas skolas darbiniekiem. Mājaslapas adrese www.gregors.lv. Sīkāk informāciju par Gregors skolu var iegūt arī zvanot pa tālruni 6 38 22 403 vai rakstot uz e-pastu skola atgregors.lv. Ko tu esi iegūst no šī mācību gada Gregors skolā? Pārsvarā tā ir tā milzīgā pieredze un zināšanas, ko es esmu ieguvis. Un tas ir noteikti daudz vairāk nekā četru gadu laiks universitātē vai kādā citā skolā. Un tas viss vienā gada laikā šeit, Gregors skolā. Es pirms tam teicu, ka tā ir tāda dzīva gudrība un derīga, nevis tāda iznīkstošā pasaules gudrība. Bet eh, no otras puses, arī tie pasniedzēji, kas brauc uz šejienes, viņi ir eh, tādi, kuri dzīvo tajā, ko viņi māca, un ka viņi ir tāds piemērs arī no kā tu gribi mācīties. Un uh, viņi arī pret studentiem izturas mīloši. Un, jā, vienkārši tas, ka brauc no visām malām, kompetenti, zinoši un māca pasniegt, un ieinteresēt, un ieinteresēt. Tā ir tā viena lieta, tā ir tā gudrība. Otra lieta, arī, kas ir iegūta, ir tās plašās iespējas, kas pavērs pēc skolas. Tas, ka tev ir daudz draugu, daudz pazīstamie, arī pasniedzēji, kas arī piedāvā visādas lietas. Kaut vai, piemēram, Bīskaps Džeralds no Ugandas. Jā, tā ir tā otrā lieta, un trešā lieta varētu būt tas, ka es beidzot sapratu, kas ir skola un kam vajadzētu būt skolai. Parasti jau skolā, nu, vismaz man tā bija, ka īpaši negribās mācīties un negribās iet, priecīgs, ka kaut kas nenotiek. Bet eh, šī ir tāda skola, kur tev negribas pabeigt, kur tu esi priecīgs, kad lekcijas ieilgst un tu prasi pasniedzējiem, vai viņš brauks noteikti vēl kādu reizi. Un, un tā, tās būtu tās galvenās lietas, kas ir iegūtas. Kam tu ieteiktu mācīties Gregors skolā un kāpēc? Es ieteiktu mācīties noteikti tiem cilvēkiem, kuriem ir jāmācās šeit, kuriem ir dieva aicinājums. Jā, man liekas, tas ir tas pats galvenais. Es pats sev ļoti lielu dievu aicinājumu, un varbūt tādēļ tas arī man tā motivē šeit mācīties un tik daudz uzsūkt to visu informāciju. Ja iespējams, kādam nav aicinājums, tad iespējams viņam varbūt nešķitīs šī skola tik laba kā man. Un tādēļ es noteikti ieteiktu visiem, protams, nākt uz šejienes, jo šī ir vienreizēja skola, bet eh, noteikti pārvadiet arī savu aicinājumu. Ja jums ir aicinājums uz misijas darbu, tad eh, viennozīmīgi brauciet šo skolu un atcelties Dieva aicinājumam. Mēs patreiz esam liecinieki laikam, kurā mēs varam redzēt cilvēkus, kuri cenšas sasniegt vairāk, iet tālāk, maksimāli pietuvoties savu iespēju robežai. Un šī mūsu laikmeta domāšana, viņa bieži vien sevī neapzināti ietver to aizmirst par pamatlietām, uz kā mēs stāvam. Bieži vien tad, kad mēs savās tālākajās lietās, lietās, kuras mēs būvējam uz pamatiem, tālāk šīs te mājas sienas, kad mēs viņās piedzīvojam kaut kādas neveiksmes, piedzīvojam situācijas, kuras liek mums vilties, bieži vien iemesls tam ir meklējums tieši pamatos, par kuriem parasti mēs īpaši daudz nedomājam, par kuriem parasti mēs bieži vien pat esam gatavi pasmīkņāt, ja par to ir runa, ka, nu, paklaut to taču visi zin, un ko tur daudz par tādām lietām runāt. Šis raidījums būs veltīts kristīgās dzīves pamatprincipiem, un es pieļauju, ka daudziem no jums, mīļie draugi un brāļi Kristū, raidījums liksies varbūt tāds, nu, ko tad runāt par tādām lietām, kas visiem sen ir zināmas, it kā. Taču es pieļauju, ka Dievs šo te raidījumu varēs lietot lai tieši tiem mums, kas mēs esam jau it kā tālu, it kā ilgus gadus jau kalpošanā un dziļi un dažādā veidā varētu teikt, ka tālu tikuši savā kristīgajā dzīves ceļā, lai mums uzrādītu kādas lietas pašos pamatos, par kurām mēs sen neesam domājuši, kuras mēs esam aizmirsuši iespējams un palaiduši garām. Un kas bieži vien iespējams ir iemesls tam, kādēļ mēs tajās lietās, uz ko mēs ikdienā koncentrējamies, uz šīm te tālākajām lietām, piedzīvojam kaut kādas neveiksmes un vilšanās. Lai runātu par šīm lietām, mēs esam aicinājuši uz sarunu vienu no mūsu misijas skolas pasniedzējiem, Volijas Kūnu, kurš, lai gan pats nāk no Amerikas, no nu jau vairākus gadus kalpo kādā no Zviedrijas bībeles skolām. Cik svarīgi ir saprast mūsu kristīgās ticības pamatu, ja pamatu tam, kam mēs ticam? To understand the foundation of the Christian life is critical ir ļoti būtiski saprast mūsu kristīgās ticības pamatu. If I'm a car mechanic, Ja es esmu automašīnas mehāniķis, I need to know the car. man ir ļoti labi jāpazīst mašīnas uzbūve. If I'm a cook, Ja esmu pavārs, I need to know the menus and the recipes. man ir eh, jāzina ēdienu kārta un recepte, kā to gatavo. If I'm a doctor, Ja es esmu ārsts, I should know the parts of the body. man ir jāpazīst cilvēku ķermeņa daļas. If I'm a Christian, Ja es esmu kristietis, I should know God. man ir jāpazīst Dievs. And God tells me about Himself in the Bible. Un Dievs pats par sevi man stāsta svētajos rakstos Bībelē. It's not enough to say that I'm a mechanic. Tas nav pietiekami sacīt, ka es esmu automehāniķis. I've got to be able to fix the car. Man ir jābūt spējīgam salabot mašīnu. A cook must be able to cook. Pavāram ir jābūt spējīgam gatavot. And a Christian must understand the Christian life. Un kristietim ir jāsaprot, kas ir kristīga dzīve. If I don't, ja es to nezinu, if the mechanic doesn't know my car, Ja mehāniķis nepazīst manu <laughs> mašīnu, he won't fix it. Viņš to nesalabos. He will destroy it. Viņš to salauzīs. If a cook doesn't know how to cook, ja pavārs nezin, kā gatavot, I don't want to eat that food. Huh? Es to ēdienu nemaz negribu ēst. If I'm a Christian, un ja es esmu kristietis, and I really don't know God, un es patiešām nepazīstu Dievu, all right, don't take time to read God's word, vai es arī neveltu laiku Dieva vārdu lasīšanai, I won't be able to enjoy the Christian life. es nebūšu spējīgs priecāties par kristīgu I really won't be a happy person. Es tiešām nebūšu laimīgs cilvēks. I'll be religious person, Es būšu reliģisks cilvēks, but I really won't experience victory over sin, for example. Bet, piemēram, es nekad eh, nepriecāšos par uzvaru pār grēku. I won't understand my purpose for being alive. Es nesapratīšu, kas ir tas mērķis, kāpēc es esmu dzīvs. I won't understand what God wants me to do here on earth. Es nesapratīšu, ko tad Dievs vēlas, lai es daru šeit uz zemes. Then how will I live? kā tad es dzīvošu? Well, if I don't know God, es nepazīstu Dievu, I'll live the way the world tells me how to live. es dzīvošu tajā veidā, kā pasaule liek man dzīvot. I'll think the way the world wants me to think. Es domāšu tajā veidā, kā pasaule grib, lai es domāju. If I'm a Christian, Bet, ja es esmu kristietis, The Bible tells me I'm not of this world tad Bībele saka, ka es neesmu no šīs pasaules. I'm dancing to a different music. Es dejoju pēc citas mūzikas. Mm, God's music. Mm. Dieva mūzika. God's way of thinking. Dieva domāšanas veidā. But if I don't know God, Bet es nepazīstu Dievu, then I can't think the way he thinks. Tad es nevaru domāt tajā veidā, kā viņš domā. And so God tells me in his word Un tad Dievs savā vārdā man saka, how he thinks kā viņš domā. and how he doesn't think un arī kā viņš nedomā. The Bible has a lot of what we call negatives. Bībelē ir daudz tas, ko mēs sakam, kas ir nu, kā negatīvs. Don't do this, don't do that. Nedar to, nedar to. And that's important. Un tas ir svarīgi. When you buy a washing machine, kad jūs nopērkat vējas mašīnu, you receive an instruction, you call it instructia book? Jūs uh, saņemsiet līdzi eh, pamācību. Now, when you read that book, Un, kad jūs lasāt šo pamācību vai lietošanas rokas grāmatu, there are some negative things in there. Un tur ir arī kādas negatīvas lietas. So don't throw the book away. Un tāpēc uzreiz nemetiet šo pamācību grāmatu prom. Some pages will have a big red X. Un eh, dažām lapspusēm vēl būs liels tāds pāri, tāds sarkans krustcīgs burts. And that's negative. Un tas ir negatīvi. And you say, oh no, I bought a negative clothes washing machine. Oh, es nopirku negatīvu vēļas mašīnu. No, those negatives are very positive. Nē, šie negatīvi ir ļoti pozitīvi. Because they're going to tell you how to keep the machine in good working condition. Jo viņi stāstīs par to, kā uzturēt tādā stāvoklī, lai tā labi pildītu savu funkciju. And how your clothes will be the best. Un mhm. kā jūs drēbes arī pēc izņemšanas ārā būs labā stāvoklī. So it's very important to know the negatives in God's word. Ir ļoti svarīgi zināt negatīvus Dieva vārdā. Because he tells us, God tells us what he doesn't do. Jo Dievs stāsta, ko viņš nedara. And that's important. Huh? Un tas ir svarīgi. God doesn't lie. Dievs nemelo. God doesn't steal things. Dievs lietas. And so forth. Un tā tālāk. That's important to know. Un tas ir svarīgi zināt. Because if God doesn't do it, jo, ja Dievs to nedara, then it's not good for me either. Tad tas nav labs arī man. So what is good for God is good for me. Kas ir labs Dievam, ir labs arī man. What is not good for God is not good for me. Un kas nav labs Dievam, nav labs arī man. So do we have to know the foundation of the Christian life? Un vai mums ir jāzina tas pamats mūsu kristīgajai dzīvei? Absolutely. Absolūti. So that we can grow. Lai mēs varam augt and learn how God thinks. Un mācīties, kā Dievs domā. And enjoy the fact that Jesus Christ lives in us as Christians. Un eh, priecāties par to faktu, ka Jēzus Kristus dzīvo mūsos kā kristiešos. And he wants to be the victory over sin in our lives. Un ka viņš vēlas būt tas, kas uzvar grēku mūsu dzīvē. But we won't know these things or understand these principles. Bet mēs nezināsim šīs lietas vai nesapratīsim šos principus unless we get into God's word. Kamēr mēs to atradīsim Dieva vārdā. Every day. Katru dienu. And if you're a Christian, un ja tu esi kristietis, then you have the Holy Spirit living in you. Tad tevī mājo svētais gars. And he's the teacher. Un viņš ir skolotājs. He will teach us what the word of God says. Viņš mācīs, ko saka Dieva vārds. But we have to read it. Bet mums tas ir jālasa. Not sometimes. Ne tikai dažreiz. <laughs> but all the time. Bet visu laiku so that we can learn what it means to be a Christian. Lai mēs varam mācīties, ko tas nozīmē būt mm. kristietim. And that's very, very important. Un tas ļoti, ļoti svarīgi. Kas ir tās lietas, kas mums neļauj augt kā kristiešiem? Good question. Labs jautājums. oh boy, I must think about my own life. Nu, tad man ir jādomā pašam par savu dzīvi. I can answer for myself. Un es varu atbildēt, izējot no tās. And I think you'll understand my answers. Un es domāju, jūs sapratīsiet manas atbildes. Because even though I don't know your name, I know you. Ja, bet tad, tad, ja es nezinu eh, jūsu vārdu, es zinu jūs. And you know me. Un jūs zinat mani. I think one of the biggest problems is we're lazy. Slinki. <laughs> es domāju, viena no lielākajām problēmām, ka mēs esam slinki. Yeah. We're lazy. Esam slinki. If we can make more money, we're very aggressive. Nu, ja mēs varam kaut kādā well, veidā nopelnīt vairāk naudas, mēs kļūstam tādi agresīvi. If I can get a better job, I'll be aggressive. Un, eh, ja es varētu dabūt labāku darbu, es paliek tāds agresīvs, uzvilcies. But to grow as a Christian? Bet augt kā kristietim? That's not important. Nu, tas nav svarīgi. I'm lazy. Es esmu slinks. I don't want to get up earlier so I can take time with God. Es negribu celties agrāk, lai pavadītu laiku kopā ar Dievu. I don't want to be with a small group of Christians because, well, I don't have the time. Nu, es arī negribu būt kādā mazā kristiešu kopībā, mājas grupā, jo nu, man nav laiks. I have more important things to do. Man ir daudz svarīgākas lietas, ko darīt. So we're lazy. Mēs esam slinki. We don't see how important it is. Mēs neredzam, cik svarīgi tas ir. To grow as a Christian is not a choice, it's imperative, it's an absolute. We must grow. lai augtu kā kristietim, tā nav izvēle, tā ir pavēles forma, ka mums tas ir jādara. We think it's, oh, it's my decision. If I want to grow, fine. If I don't, I don't want to grow. Mums liekas, nu, tas ir mūsu izvēle. Ja es gribu, es augšu. Ja nē, nu, es neaugšu. So I don't make the best decisions to grow. Un tāpēc es neizdaru labākās izvēles, lai augtu. And that's not good. Un tas nav labi. Mm -hmm. It's dangerous. Tas ir bīstami. Because Satan can teach us anything and we'll believe it. Jo tad Sātans var mācīt mm. mums jebko un mēs tam ticēsim. Because we will not have the spiritual maturity to understand what is truth and what is lie. Jo mums nav mm. garīgs briedums, lai saprastu, kas ir patiesība un kas ir meli. And so I'm lazy. Un tad es esmu slinks. Mm. And I don't see it as important. Es neredzu, ka tas ir svarīgi. And I don't understand the Bible. Un es nesaprotu Bībeli. I mean, it's a big book. Nu, tā taču ir liela grāmata. And it's black. Un melnā krāsā. Whoa. I don't know why they always make the Bible black. Es tiešām nezinu, kāpēc viņi vienmēr Bībeles ražo tādā melnā krāsā. Why not white? Kāpēc ne baltā? Or nice blue or Vai something. Vai gaiši hmm? zilā. But the Bible is a big book. Bet Bībele ir bieza grāmata. It's a love letter to us. Tā ir mīlestības vēstule mm. But I see it as a book of theology. Bet uh, dažkārt mm. es skatos to kā uz teoloģijas grāmatu. That only the priest or someone else can understand, but not me. Ko tikai mācītājs vai kāds cits var saprast, bet ne es. And so I just say, well, I can't understand the Bible. tad es vienkārši saku, nu, es tev Bībeli nevaru saprast. But that's not true. Bet tā nav patiesība. Because the Holy Spirit is the teacher. Jo svētais gars ir skolotājs. And if you start reading in the Gospels, Matthew, Mark and Luke, Un ja jūs sākat lasīt evaņģēlijas Mateju, Marku, Lūku, and you say, dear Father, I want to understand your word. un jūs sakat, dargais tēvs, es gribu saprast tavu vārdu, Thank you that your Holy Spirit is in me. paldies, ka tavs svētais gars mājo manī, Thank you that you can teach me. Paldies, ka tu vari man mācīt. And he will. Un viņš to darīs. So find the reason that you use for not growing. Tāpēc atrod iemeslu, kas tevī mājo, kāpēc tu neaudz. And solve the problem. Un atrisin problēmu. You do have time. Tev ir laiks. It's a matter of priority. Tas ir prioritāšu jautājums. God loves you. Dievs tev mīl. Very, very much. Ļoti, ļoti. Find out how much he loves you atrod, cik ļoti viņš tev mīl. Start to discover God in his word. Sāc atklāt Dievu viņa vārdā. Lūksim Dievu. Visvarenais, dārgais un mīļais debes tēvs, mēs tev pateicamies, ka tik tiešām tu negribi mūs atstāt neziņā, neizpratnē un nesaprašanā par lietām, kuras mūsu dzīvē notiek un kurām ir bieži vien pavisam vienkārši pamatlietās esoši iemesli. Mēs tev lūdzam Dievs, ka tu atdari mūsu acis, ka tu turpini atbrīvot mūs no jebkāda farizējisma un paštaisnības, kur liek mums meklēt arvien sarežģītākus risinājumus, kļūt savā dzīvē arvien sarežģītākiem, komplicētākiem, grūtāk uztveramiem, beig beigās grūtāk vadāmiem un mācāmiem no tavas puses. Kungs, mēs tevi lūdzam, ka tu atdari mūsu acis uz tām vienkāršajām pamatlietām, kuras mūsu dzīvē nav kārtībā Ļauj ieraudzīt, kungs, kas ir tās, un ļauj tā vietā, lai gudri filozofētu un atkal sarežģītu visu līdz nesaprašanai, vienkārši paklausīt un sekot tev šajās vienkāršajās pamatlietās. Mēs tev lūdzam, kungs, ka tu pats nāc un veidodams vādi mūsu dzīves pa savu ceļu. Veido mūsu, kungs, jo tu esi podnieks, mēs esam malzi. Dari no mums to, kas tevi pagodina. Dari no mums, kungs, to, kas ir spējīgs būt tavā klātbūtnē un dzīvot tavā vadībā un tavā tūmā visu šo dzīvi, cik ilgi tu dos mums dienas virs zemes, lai varam, kungs, būt ar tevi kopā mūžībā. To mēs tev lūdzam Jēzus Kristus varanajā vārdā. Dievu viņa svētajā vietā, slavējiet to viņa spēka cietoksnī, slavējiet to viņa varenības dēļ, slavējiet to viņa bezgalīgā diženuma dēļ, slavējiet viņu ar bazūnes skaņām, slavējiet viņu ar ģitāru un kokli slavējiet viņu ar timpāniem un gavilēm, slavējiet viņu ar stīgām un stabulēm, slavējiet viņu ar šķindošiem dejušķīvīšiem, slavējiet viņu ar skaņajām cimbalām, visi, kam dvāša, slavējiet kungu. Aleluja! Viss, ko tu man šodien dāvi. ir žēlastībā tā. Dievu viņa svētajā vietā, slavējiet to viņa spēka cietoksnī, slavējiet to viņa varenības dēļ, slavējiet to viņa bezgalīgā diženuma dēļ. Visi, kam dvāšā, slavējiet kungu! Aleluja! Mm. klausījāties raidījumu Ielūdz Gregors skola, kas kristīgā radio ēterā skan katru pirmdienu pulkstens 5.10.